trap é o canata. Só menor do só os cria de quebrada. DJ Raul convidou pro set, hoje o couro come nessa clipizada. Vê só modelo pra lá e pra cá. O dia tá lindo pra vir de lacote. O bonde do solteiro vai tumultuar. Meu filho Raul tá de papai, tá forte. Então chama logo meu mano gatão. Vamos ficar forte de loucura. Traz rock gold, isso que é foda no copão. De pra dose com as putas vida de artista tá difícil de lidar. Mas sou confortável, ela quer vida de princesa. De maquinha fazendo maquinha pra olhar. E ela faz aquela cara de que quer chupeta. E ela vai jogando, joga o rabetão. Sete do DJ Raul, elas tão perdendo a linha. Ficando já tem postura, DJ segura o refrão. E ela vai jogando, joga esse abetão e DJ Raul. Elas tão perdendo a linha pro cano, já sei postura, DJ segura o refrão. E ela vai jogando, joga esse rabetão. Sete do DJ Raul, elas tão perdendo a linha pro cano, já sei postura, segura o refrão. DJ Raul convidou e cheguei pra somar. Mais uma melodia monstra. Mais uma vez é o menor que tá. No som de maloca. E se elas querem dançar, ficar de mulher, hoje você vai ser bem recebida. Tem whisky na arga, tem sacanagem. Vai ser o melhor dia da sua vida. E você gosta de fumar, eu fumo junto. E você gosta de beber, eu bebo em dobro. O mundo tá acabando lá fora. Aí o set do DJ Raul aqui pegando fogo. Eu sou veloz, ela é furiosa. Quem tá é nós, então me desposa. Hoje nessa festa nós tá junto. E a noite vai ser eu sou veloz, ela é furiosa. Quem tá é nós, então me desposa. Hoje nessa festa nós tá junto, amanhã nós nem se tromba. vai Deixa ela vir jogando pro pai, vem Sabe que o bom te satisfaz E ela quer mais, e ela quer mais Para tudo pra ela passar, vai Deixa ela vir jogando pro pai, vem Sabe que o bom te satisfaz E ela quer mais, e ela quer mais O som do au ela solta Gosta de gandaia junto com as suas amigas Então sente e rebola Joga por cima que eu jogo as notas E você se incita pede pra parar, ai, ai. Com o corpo quente ela aguenta até mais porque nós só para quando o sol ai, ai, ai, ai. Quando você ouvir, já sei que vai relembrar. Ela nunca pede pra parar, ai, ai. Com o corpo quente ela aguenta até madruga e nós só para quando o sol ai, ai, ai, ai. Quando você me ouvir, eu sei que tu vai relembrar. Ela nunca pede pra parar, ai, ai. Com o corpo quente ela aguenta até madruga e nós só para quando o sol ai, ai, ai. Escolhi a dedo só siliconada. E a minha de fé eu deixei lá em casa. Não vai roncar porque não falta nada. Falei que tava de cabeça virada. Dei bolsa da Lui pra ir pra cachorrada. E eu que ela fecha comigo, eu fecho com ela. E assim nós vamos vivendo. Mas é o instinto do homem, dá uma fora, mas garanto duas dentro. Sei que ela fecha comigo, eu fecho com ela. E assim nós vamos vivendo. Mas é o instinto do homem, dá uma fora e garanto duas dentro. Já tô ganhando seu bonde, uma cota aqui no bairro. Qual que eu vou levar pro peão? Se caber três na garupa, hoje à noite tem homenagem. Montar na minha Suzuki Vestron ao sol do pontinho, a sua bunda bate. se rebolando até o chão, já falei que essa mina é gostosa de verdade. Nunca pra subir no garupão, ela é sabe que é gostosa. Ela incomoda, todas invejosas. E ela é joga, sabe que é gostosa ela incomoda, todas invejosas. se tá incomodando, os incomodados que se mudem de lugar. E se te incomoda, é melhor tu aceitar. Que ela tá solteira e não tem hora pra voltar, deixa ela dançar. Então tá, deixa ela passar, deixa ela dançar, deixa se acabar, deixa ela brisar, deixa ela fumar, deixa aproveitar. Tudo de bom da vida. Gosta de vilão, gosta de morrão Gosta de aventura, gosta de emoção Já vou te buscar pra nós dar um peão Que hoje tem bailão Gosta de vilão, gosta de morrão Gosta de aventura, gosta de emoção Já vou te buscar pra nós dar um peão Sete do round, então pega a visão se arruma lá, que o Raul tá pronto. Vamos se ver no mesmo ponto de encontro. O mundo tá na garupa, vamos de rolé. Não pergunta pra onde que o destino seu qual é. Relaxa, amor, fica mais à vontade. Tá muito cedo, só vamos fuder mais tarde. Quando a noite cair, vamos pra suíte. Bolo do bolso, já são 4 e 20 Pede uísque com os Red Bull. Se acabar, Raul desce mais um. Fuma em brasa, vai ficar loucona. Você vai ver como é bom fuder na onda jogando, jogo a betão do DJ Raul Elas tão perdendo a linha, ficando já tem postura DJ, segura o refrão E ela vai jogando, joga esse abetão Sete do DJ Raul Elas tão perdendo a linha, ficando já sem postura DJ, segura o refrão